Kyrieleison, Kristeleison, Kyrieleison, oremus, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancte Paule, ora pro nobis, Sancte Raphael, ora pro nobis, Sancte Peetri, ora pro nobis. aeg, Hans. seniks jääb see laegas sinu hoolde, kuni sa püha Brigitta enese käest oled teada saanud kuidas oma elu pead jätkama ja kes reliikvia endale peab saama. minule ei ole seda enam näha antud. siis, kui tema sind käsib, pead sa püha reliikvia kloostrile üle andma. Jeesum Kristus.